Quiero mandar una canción muy especial, algo que nos grabó mi compa Fantasma por ahí, dedicado para todos los abuelos, dedicado también para el señor Don Agapito, para el señor Leal y para mi compa Pepe Leal, claro que sí, Chacalito, para mi señor padre por ahí, un saludo y un abrazo, para mi tata Nan, desde el cielo esperemos que nos esté apoyando y nos esté viendo. Dice por ahí, se llama de mi viejo, a ver cómo nos sale pariente improvisando un poquito. Lo vi en aquella silla echándose una helada. Me dijo, venga, hijo, lo quiero yo invitar. fue la botella, tomé asiento a su lado. Me dijo, pare oreja, y algo le quiero hablar. Y andaba medio pedo, se miraba contento. Así empezó la charla, te quiero aconsejar. Que aprenda de su así como la vivas, así te ha de tratar. Que más vale callado y nunca hablar de nadie. Aunque Sancho ancho el camino, un día se han de topar. Me dijo ese buen hombre y no olvide los principios. Rico hasta el más pobre, trátalos por igual. Agache la cabeza ante el más poderoso, y a la hora de morirse siempre se lo hoyo igual. <laughs> Y aquí andamos centrados, hechas unas canciones. Tomé yo mi guitarra y me puse a cantar. Y sus ojos llorosos cuando escuchó la pieza. Me dijo ya llorando, esa es la canción de mi mamá, Valora sobre todo el amor de una madre, porque ese amor no vuelve y que se va. Abrázala con fuerza, que se merece todo. Vieras que feo se siente no poderla abrazar. De mi viejo recuerdo todas las cosas buenas. Por el fin un hombre serio de vergüenza y cambiador. Lo extraño a cada paso Pago al hombre todo lo que me ha enseñado. Y a todos les presumo que mi viejo es un